माता न आहे अहिड़ो जो हलाक करे तुंहिंजो हुजनि चङनि माण्हुनि खे हलाकत जी ॻाल्हि आहे अलाह सभिनी खे हिकिड़ी क़ौम माना हिकिड़े रस्ते ते घटि छॾिया उमत जी माना रस्तो बि अचे थो उमत जी माना कौम अचे थी उमत जी माना अज़मत अचे थी ऐं इज़त अचे थी घणी थो अचनि उमत जी माना हिन इब्राहिम इब्राहिम कान उमत सां बि इज़त वारी सम्झे थो कोन त ख़ैर उम्म तव्हां वॾी जमात आहियो भली उमत जमात में उमत शख़्स में ऐं इहो उमत जो हिकिड़ी क़ौम न बणायो तकवीनी मसलियात जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त अलाह ताला दुनिया इन तरीक़े सां जोड़ियो आहे सभीग जी हाज़त हुजे जे हिकिड़े तरीक़े सां करे छॾिया त न क़ुर जे अचण जी ज़रूरत न रसूल जे अचण जी ज़रूरत माण्हू पोइ पंहिंजे ख़्याल सां सभई पिया हलंदा हिदायत जो सिलसिलो ख़तमु थी वञे हा रब तबाला जो जेको शान आहे हिदायत जो पोइ उहो कीअं इस्तेमाल में अचे आहे हे शयूं न रब जा कुल जो बि न हुजे शान शान हिदायत जो घुरियो त माण्हुनि में इख़्तिलाफ़ हुजे पोइ साहिब हिकिड़नि खे ॻाल्हि ॿुधाइबी मञींदा ॿियनि खे ॿुधाइबी न मञींदा इख़्तिलाफ़ थींदो लाइ मुख़्तलिफ़ टुकड़ो प्लेटफॉर्म हर कंहिं बाकर जे लड़ाई जो इहो ख़ुदा एतिरा कान्हे नखे अलमल जहन जिन जनत वंदासीं असां भरींदासीं जिन इंसान खे इबादत लाइ पैदा कयो जेके इबादत कंदा हुननि खे अल्ला ताला इज़त पोइ जॾहिं ॿाने खे मोमिन खे नसीहत पहुची थी वञे ऐं जे कदुरु थो करे विझे त पोइ त कामयाबी आहे इहा अंबिया रसुल घणेई गुज़रिया रब तबाक ॿिनि माण्हुनि खे पहुचायूं पोइ किन माण्हुनि हिदायत वरिती किन न वरिती वरती मोमिन जेके नथा थियनि उन्हनि खे चओ न अमल तव्हां पंहिंजे जाइ ते अमल करे पंहिंजे जाइ ते जॾहिं जो हिकिड़ो मर्कज़ी नुक़्तो न थियो आहे तव्हांजे असांजे विच ते मानी तव्हां पंहिंजे ख़्याल सां असां पंहिंजे ख़्याल सां कमु करियो वन त ज़रूरु इंतज़ारु करियो तव्हां ज़रूरु तव्हांखे इहा ख़्यालु आहे त हे शिकिस्त खाईंदा कंहिं वक़्त में अज़ीत में ईंदा मुसीबत में ईंदा ऐं चाहिनि था त का बलाद हिदायत सुबुह जो हिननि ते अचे जंहिंखे भरोसो करो अमा रबिला मरूं तव्हांजे अमलनि खां गाफ़िल कोन्हे अगरि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 मुताबिक़ तकलीफ़ूं वॾियूं मुबशर ख़ुलासो प्रोग्राम हिन सूरत ते ईंदो आहे हिनजी शुरूआत थी आहे त्म अल आम तरह इहा ॻाल्हि अलाह आलम सही आहे मुराद निकिरंदी आहे माना मुराद मफ़हूम मक़सद इहे हिकिड़ी शइ जा नाला आहिनि पर एतबारात जी इख़िलाफ़ती नाला बदिलजनि था इरादो कबो उहो मुराद लफ़्ज़नि पढ़ण सां सम्झ में अचे इहा मसरूम पंहिंजो कसद बणाइजे उन खे इहो मक़सूद लफ़्ज़ जी माना लोकत में उहा कंहिंजे इरादे ऐं कसद सां तालुक न माना इन मां अलाह छा इरादो कयो आहे उहो अलाह अल मक़सदु माना असां जेकी कसरत कयूं उहो उहो निकिरी सघे माना त लफ़्ज़नि खे मुक़तात आहिनि तरक़ीब खां सवा त बि माना हूंदी कान्हे हिननि वञो ॿिनि मां हिकु मां ॿिनि मां इहो बि जार वास्ते जी मन जी मन <laughs> कॾहिं ॿिनि अखरनि मां जीअं मिन <clears throat> कॾहिं टिनि अखरनि मां ठहे जीअं अला तरक़ीब अल्फाज़ जी कॾहिं मां पर हिते मुक़ता में अहिड़ा अखर ॿुधायल आहिनि हिते हिन मक़ाम ते ॼण ज़ाहिर माना कान्हे बे हुजे त बि मां कबिल मां बाद घुरे लाम हुजे अर्थ जारो त बि ज़रूरु कंहिंसां तालुक रखे हिन में ज़रूरु मक़सदु हूंदो का त मिली त हूंदी का तफ़वीस हूंदी हिते लाम आयल आहे अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे जो अर्थ जारो रेत हूअं अहिड़े न मां आहे ई कान अलबत अबजद जे हिसाब सां जेको इल्मु इल्मु रूरू पिया आहे अदद सां कुझु वास्तो थिए थो इहे लफ़्ज़ जा तबाह आहिनि दर्जेवार जिन खे मुतमी लुगत जे उलमा मक़ाम ॾिनो आहे इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त इहो वही इलाही सां इहे अदद थियल आहिनि याल लिसान हिन जा मरातब मुक़ररु कया आहिनि जहिड़ी तरह अल्फ जो हिकु ॿिए जा ॿ जीम जा टे दाल जा चारि तरतीब जेका तख़्तीअ वारी उहा त न रही तंहिं करे छा सम्झिजे त इहा तबई आहे त कंहिं रखी आहे मशहूरु आहिनि कुझु ॿुधाईंदा आहिनि त हिकिड़ो बुक आहे हिननि जी पंहिंजी आहे हे जा पंज वाव जा छह जे सत हे जा अठ पा नव यार जा ॾह काफ़ी ॾहनि खां यारहं माना हिते मुफ़रदात ॿुधायल आहिनि मुरकबात न इल्म हरूफ़ में ॿुड़ीअ खे असरु कोन हूंदो आहे ॾह ऐं हिकु हुते बराबरि आहिनि ॿ ऐं वीह बराबरि आहिनि टे ऐं टीह बराबरि आहिनि इहे जा ॾह काफ़ जा वीह लाम जा टीह मीम जा चालीह नून जा पंजाह सीन जा सठि ऐं जा सतरि टे जा असी स्वाद जा नवे सौ हाणे इन में बि हिकिड़ो ई आहे ॿुड़ियूं थी हिकु ॿुड़ीअ खे एतबार कोन्हे त ॿिनि खे बि एतबार कोन्हे माना इहे वरी ॾहनि में ई फिरनि था ॿीहर बि वरी टीहर बि फिरनि था रे जा काफ़ जो हिकु सौ रे जा ॿ सौ शीन जा टे सौ जा चारि सौ ऐं से जा पंज सौ खे जा छह सौ का साईं ज़ाल जा सत सौ वाद जा अठ सौ लुए जा नव सौ गैन जा हज़ार माना टे चकर थिया आहिनि कुझु अल्फाज़ जो इन अदद में इल्म हरूफ़ वारनि वटि असरु आहे तजुर्बे में असुल त इहो जेको इल्म हरूफ़ जो मसइलो या को इन क़िस्म जा गामि उलू महज़रत दान सलाम ते लथा हुआ जो उन वक़्त में अहिड़े क़िस्म जो को दौरु हुयो <clears throat> पोइ हिन वटि जेको इल्मु हो सो मुक़ाबले में नबी जो इल्मु हो कामयाबु हो जहिड़ी तरह हर वक़्त ते अंबिया कराम अहिड़े कमालात सां नवाज़ा विया आहिनि जो उन वक़्त ऐं दौर ते कमालात खे मात कनि मूंसाल सेर जे ज़माने में आहे हुनजो मौजो हेॾो वॾो हो ईसा इस्लाम हिकमत जे दौर में आयो हुनजी हिकमत जी वॾी अकमाल इहो ई आहे टई बीमारियूं नामुमकिन इलाज दान जेको फलकियात सां ईअं मुतसिर हलंदे हलंदे हलंदे हलंदे कीअं थी पियो आहे हाणे अञा बि कुझु वक़्त खां बाद अञा ईअं थी पियो आहे हाणे जेको अॻे रूत हूंदो हो दल हूंदो हो हमल हूंदो हो हुनजे मुक़ाबले में जेके हिते आदाद हरूफ़ हूंदा हुआसीं एतिरा कहिड़ा थी विया आहिनि तासीर न रहियो आहे सारे फलकियात जे सितारनि में इन क़िस्म जी तब्दील आहे आहे को नओं तब्दील जो आहे तमामु लतीफ़ो हथा हिकिड़े सियारे जो पंजवीहनि हज़ारनि सालनि में दौरो थो पूरो थिए हाणे तव्हां सम्झी सघो था त हरकत जे बुत खे बि चयो कोन्हे कोन्हे सूरत खे बि चयो कोन्हे <clears throat> बे इंतिहा सूरत नूर जी रफ़्तार जो हिकिड़े मिंट में हुनजो मेल हिकु लख असी हज़ार मेल हूंदी आहे रफ़्तार बुराक जी रफ़्तार बि ईअं न पर उन खे एजाज़ी थो चइजे हीअ रफ़्तार एजाज़ी न आहे त ॿई आहे तंहिं करे एजाज़ अञा तेज़ चइजे जो जिते इहा तबई रफ़्तार नूरी मेल जी अञा बि मांद पई थी वञे इहा हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में ख़बर न आहे केतिरी पर एजाज़ जो अख़र जेको आहे मेराज जो इन ॻाल्हि खे लाज़म थो करे त इन खां बि अञा रफ़्तार फ़िलहालु अल्फ जो अदब हिकु एकटीह एकटीह साल ते इनकलाब आयो टीह साल ई ख़िलाफ़त अला मिना जी मुरूअ या मुबरात इनकलाब आयो हुनजो एकटीह साल में टीह साल ख़िलाफ़त अला मिना सैदिलाफ़ अलामीह साल तरीक़े ते पोइ जेको एकटीह साल आहे पोइ मुलूकियत रहे पोइ इहा मुलूकियत हली पोइ रेज आहिनि ॿ सौ रेज ॿ सौ आहिनि ॿ सौ वरेह ताईं हुकूमत हली पोइ तुरकंदे न थी जो याजू जे रदमां हेतिरो सोराग खुलियो आहे मिन शर कदिक वेझो थियो आहे इन लिहाज़ सां शहर बि चइबो इनकलाब अहिड़ो आयो जो हुकूमत अरबर मां निकिरी तुर करे वई इहो इहो हिकिड़ो उतार ऐं चढ़ाव सारे सूरत जो तफ़सील इन क़िस्म जो ख़ुलासो मगर जीअं त इहे ॻाल्हियूं राज़ में रखियल आहिनि पोइ इन्हनि में इहे ॻाल्हियूं वफ़क़रीन खे मुखलिस खे खे सम्झ में ईंदियूं आहिनि सिद्दीक जो सिद्धीक आहे या जेको सिद्दीक जे इल्म सां ऐं इहे ॻाल्हियूं ॿुधाइण वक़्त खां अॻु में इहो चिता तमामु ज़रूरी आहे नबीअ खे तरक़ी ऐं नबीअ जे कंहिं प्रोग्राम जो कंहिं वक़्तु तोसी ऐं इशाहत वरी उन में हिकिड़ी क़ौम खां ॿिए क़ौम ते निकिरी वञणु जीअं अचे थो त सुम्हल अलाह ताला अहिड़ी क़ौम आणी थो जेका तव्हां जहिड़ी न थींदी इहो इनकलाब क़ुर में सम्झ में अचे थो इहे ॻाल्हियूं सभु अदद तौरु हिसाब तौरु तौर खे ॿुधायल आहिनि त जीअं ओचितो अॻिते हली अहिड़ो हादसो पैदा थिए त ॿियूं मुखालिफ़ कुवतूं चवनि त तव्हांजे इस्लाम जी हैसियत एतिरी ई न टीह वरे खां पोइ वरी हीअं थी वियो ॿी सै वरे खां पोइ वरी हीअं थी वियो पर असां चवंदासीं क़ुर में आहे प्रोग्राम तंहिं करे वॾो मसइलो आहे इन लिहाज़ खां इल्मी फतराती पोइ तरक़ी जी ॻाल्हि ॿुधाए इल्मी त थी वक़्त खां अगरि जेकर को चिताव करे थो तलमी फतह उहो पंहिंजे नुक़सान जी भली ॻाल्हि करे या न पंहिंजी ॻाल्हि करे <clears throat> इस्लाम जीअं त बेनलामी आहे छो त नेट ॿाहिरि निकिरे मर्कज़ बदिलजनि न मदीने खे फिराए मरकज़ कयो वियो वीहनि सालनि ताईं <clears throat> मथे वरी फिराए बगदाद खे मरकज़ कयो वियो उनखां पोइ वरी सामरा खे जेको तुर्कनि में आहे सरल मरल आहे जेको ॾिसे ख़ुशि थिए बहितरीन हिकिड़ो अलाइको हो सामरा हिन में अलफलाम टे दारो सल्तनत ॿुधाया था वञनि सलाम खे अलाह ताला बादशाही ॾिनी हुई जेका हुकूमत किनान में थियणु घुरिजे मिस्र में थी इन लिहाज़ सां ॼण हुकूमत हिते जेका मसइलो शख़्सी मसइलो जेके आया हज़रत यूस ते वारदात आया हुआ हिते अलाह ताला ॿुधाए थो लकद कान मजरूर हिते छॾियल आहे ऐं तरफ जेको हूंदो आहे माना खे वसी कोन नबी साईं जा हाल पुछे त बि हिते न पुछूं शराफ़त जे बारे में कर्म जे बारे में आयत मुंहिंजी किताब जी जेको किताब मुबीन वाज़ बयानु कंदड़ जंहिंमें अकाम शरीयत वाइज़ नसीहत साफ़ पेराए सुहिणे बयान सां आंदड़ अरबी ज़ुबान में सभिनी ज़ुबान खां अफ़सर वसीर मज़दूर पुरशोक क़ुर शरीफ़ जो नज़ूल इन ज़ुबान में इंतिखाब कयो ख़ुदि पैगम्बर सलाह अरबी ज़ुबान में ॻाल्हाईंदड़ अरब जी क़ौम पैदा थींदी अरब जे ज़रिए अलाह ताला दुनिया में हर तरफ़ रोशन खे दाख़िलूं त जीअं तव्हां अतल करे अरबी ॾिना आहे जेको रसुल आहे सईद रसुल जी ॻाल्हि सुहिणी आहे तंहिं करे किसो जीअं त हुन ते मुंतबिक आहे तंहिं करे सभु किसा हज़ूर अनवर सां अंबिया जा कंहिं न कंहिं जुज़े में मुंतबिक आहिनि तॾहिं बयानु आयल आहिनि पर हिते तक़रीबन पूरी ज़िंदगीअ ऐं हालात वारदात सां वार इतिफ़ाक़ आहे तंहिं करे सभिनी क़िस्म में जाम हज़रत याक़ूब खे ॿारहं पुट हुया हज़रत यूस इस्लाम खे भाउ सॻो हिकिड़ो दुनिया में माना ॾह हिकिड़े तरफ़ हुया ॿ हिकिड़े तरफ़ माउ बि उन्हनि जी जुदा हिननि जी जुदा उनजी त दुनिया जे वजूद में हैसियत आहे तंहिं करे उते अहिड़ी रिवायत आहे और सम्झनि हक जेके मर्द हा उन्हनि वरी इनखे हिकिड़े शहर में आंदो आहे कटाती अंगुश ज़ना सर कटाती ते मर्दाने अरब जे बजाए मर्दाने दुनिया चवणु घुरिजे जा मर्द हिकिड़ी मुनाबत इहा थी पई यतीमी ॿी मुनासबत हुसन ॿियो आवाल असां थोरी वेही थियसीं हाज़ुर वई कोन त मिन कबीलेबा जेतोणीक तूं हुअ हुन खां अॻे गाफ़िली माना बेखबर में गाफ़िली माना बेख़बर जो इन किसे जो पतो तव्हांखे कोन हो वहीअ जे ज़रिए क़ुर पाक में सूरत नाज़िल करे तव्हांखे इहो मौकियो सॼो सम्झायो वियो यूस जी ज़िंदगी जो ऐं हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि खे इहा ॻाल्हि ॼण पूरी तरह सम्झ में आई त हीअं थी चुको आहे हीअं थींदो इहो त सम्झनि इल्मु हुयो ऐं जेके ॿिया नबी करम सलाह सबर वारा शख़्स आहिनि उन्हनि जे लाइ बि हुई इन लिहाज़ खां असुलु इन जो शान नज़ूर ॿुधायो थो वञे कई तरह सां बयानु कयो वियो आहे यूदिन मुशरकनि मके जे ज़रिए इम्तिहानी तौरु हज़ूरनि वर सलाह सां सवाल कराया इब्राहिम सलाम ऐं हुनजी औलाद त शाम में रहंदी बनी इसराइल मिस्र में कीअं पहुता फिरण सां मुक़ाबिले जो करे उहा नौबत कीअं अचे मूसा त आहे सिंधी असबात में आहे शामी माण्हू मिस्र ॾे कीअं आया शायदि मुस्लमाननि खे बि इन क़िस्म जी ॻाल्हि कुझु मालूम हुजे हा पोइ हज़रत यूस जे इंतकाल मकानी खे अलाह ताला हिन क़ुर में बयानु फरमायो आहे हितां असबात असबातक़ूब अलाम औलाद नकल थी विसरजे आया हुन बादशाह जे दौर में इहो ॿुधायो ऐं तंहिं ज़माने में जॾहिं तारीख़ जावर कंहिं त क़िस्म जी गवाही ॾींदा ई कोन असांजी जेकर हुई आया लिखियलु उन्हनि हिकिड़ो ॼणो इम्तिहानी सुवाल बि कयो मोहिमो बि कयो ॾिसूं त न बि हूंदो त ज़रूरु ताला हिनखे ॻाल्हि ॿुधाईंदो तरह मिसर दे हुकूमत ऐं मिसर बनी इसराइल जो इंतकाल हिन मह न मालूम कराई वई त तव्हांजो बि इएं हिकिड़े मुल्क खां पीउ जी मुहबत हुई हुननि राति जो हिकिड़ो पंहिंजो नदवो कयो मजलिस कई हुन में पीउ खां मोकल घुरण जी तजवीज़ बि ऐं हुनजो जेको भाउ जुदा पोइ अहिड़ी तरह हज़ूर अनवर हिकिड़ी राति मुक़ररु कई पाण में सलाह करे दार नदवा में वेही जंहिंजो किसो मथे आयो आहे बि तूं या पुतलू युकर जूक जे मथां ॻाल्हायो नदवा जो बसि हिननि बि ईअं कई हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि की हुननि सुबुह जे वक़्त में अचे ऐं हमले जी कोशिशि कई अलाह ताला हुननि खे राति जो कॾहिं छॾियो हज़रत यूस अल सलाम खे बि हुननि अहिड़ी तरह अची कढियो ऐं नवीअ तरह सलाह गार में वञी टे रातियूं टे ॾींहं रहिया यूस खे वञी कुह में पिछले जो टिनि पोइ वरी काफ़िले खे नथी कढियो माना काफ़िले में रफ़्तार हज़रत जी हज़ूर साईं जन बि गार खां पोइ मुस्तक़िल तरह सफ़र पंहिंजे पीउ खे ॿुधाईंदी पीउ महसूसु करे वियो त हिन जो मुस्तक़बिल अज़ीम माना हिन जो मक़ाम ऐं मरतबो ऐं नुबूअत एॾी वॾी हूंदी जेका इब्राहिम जे प्रोग्राम में मुनज़म हूंदो हज़रत इब्राहिम अल जो प्रोग्राम आलमी प्रोग्राम आहे मूंसां न करे सघियो अॻ में न करे सघ बहरहाल कम जी तोसीअ मिस्र में थी थिए जहिड़ी तरह कम जी तोसीअ वधी मुनवर में थी पोइ हुनखे جو इहा ॻाल्हि पंहिंजी न कजे ख़्वाब जो ताबीर हुयो अहिड़ो नाहे जो को न सम्झे हज़ूर सलाह अहिड़ा साफ़ ऐं चिटा थी पवंदा अॼुकल्ह फलक सुबुह जीअं सुबुह खुटंदो आहे अहिड़ा साफ़ नुबूअ जे मुबशरात मां अक़ीदल क़ तुंहिंजे लाइ पॉलिसी कंदा मकर कंदा तुंहिंजे लाइ हिन शैतान इंसान अधु मुबीन क़ैद जे जवाब में अलाह ताला उन जंहिंसां जेको मक़ीद हूंदो आहे शख़्स मकर कयल उनखे अलाह ताला तरक़ी ॾींदो आहे वार वार महफ़ूज़ रखंदो आहे इहो जिते किथे क़ुर में हिकिड़ी जी सलाम आहे तंहिं करे ईसा इस्लाम जे लाइ बि क़ैद जो खरायो आहे माना ईसा इस्लाम जे मकर खां महफ़ूज़ रही हज़ूर अनवर सलाह लाइ क़ैद जो खरायो महफ़ूज़ रही यूस रहीस जे लाइ क़ैद जो खरायो महफ़ूज़ रही <clears throat> इन शैतान इंसान बि शैतान इंसान जे लाइ पधरो दुश्मन आहे सही दुश्मनी कोशिशि कंदो आहे त इंसान खे कंहिं न कंहिं तरह नुक़सानु इंसान जे तरक़ीअ जे आॾो अचे ऐं हुनजे जान करण जी कोशिशि करे कोशिशि इहो ऐं ॿाहिरि जे विच में ख़ानदानी ॾिफेड़ विझण जी चेतान कोशिशि पीउ खे जेकॾहिं हिकिड़ो ॿारु नंढायप जे करे या कंहिं अहिड़े अखलाक जे करे वधीक पिसंदि अचे अगरि ॿाहिरनि खे हसद छो हुजणु खपे शफ़क़त खपे दरी हुई पर इहो ख़्वाबु ज़ाहिर पियो थिए करे हिन ॻाल्हि खे सभई हुनजा सरनिगुम थींदा कंहिं वक़्तु तंहिं करे इन ॻाल्हि खे महफ़ूज़ रखियो वियो वक़्त खां अॻु अॻ में जीअं हाणे ई हुननि खे हसद थियो आहे मथां इहा वधीक बाहि हुननि जी हसद जी भरती नबी अकरम अकर जन खे जॾहिं इकरा लथी पाण घर आया वतारा फराए छुरू खणी पयूं फरकन, फरमायूं त मिलूं नी रपड़ विझो मूं ते सुम्ही पिया जॾहिं करार थियो तबियत में ॻाल्हि कयूं मूंसां चई त पंहिंजे भातीअ जी ॻाल्हि पर लथियूं आहिनि त नामूस आहे जेको मूसा मूंसां थींदो असांखे ख़बर न त पोइ तोते आयो पर अची वियो थी तोते काश जे मां नौजवान हुजां हा त जेकर तुंहिंजी मदद करे हा जॾहिं क़ौम तोते ज़ुल्म कंदी आहे तोखे कढंदी की आहे कढंदा बि अहिड़ियुनि चङियुनि ॻाल्हियुनि ते छो त जंहिं बि अहिड़ो प्रोग्राम ॾिनो आहे हुनखे कढियो वेंदो आहे हसद जी यूस इहे निकात आहिनि हिकिड़ा जेके मुंतबिक़ सां कनि ॿिन्ही वाक्यनि ऐं तक़रीबन ज़रे ज़रे ते मुंतिब थींदा वॾो मसइलो आहे यारहं सितारा से जे इन मञा सम्झ में अचे थो त उन भाइरनि जेका हरकत कई उहा उन्हनि जे तबई गैरत जो मसइलो कुफर बिलाह हिन ते न त हुननि खे नूरानी वॾो पाण खाॿ लहंदा नेमतो हले पंहिंजे नेमत कंदो ईद जो सारो कारनामो ख़ान जीअं तुंहिंजे अॻे अबे ॾाॾे तमामु कई आहे इब्राहिम इब्राहिम अलाम ते शाख रसूल सलाह सम्झी लॻी हितां ॼण हेॾे बि फज़ीलत हली आई बनी इस्माही इन मञा इशारो आहे त इहो ख़ानदान साॻियो आहे जीअं तोते नेमत आई आहे ॿी फरी जेका ईंदी उहा तूं आ उन ते बि साॻी नेमत जो कमाल तमामु थी वियो रब कलीम न थी रब ताला इल्म हिकमत साहिबु आहे पोइ हज़रत यूस अलाम जे मुतालिक़ अलाह ताला फरमाए थो लकद कानी यूस एकवती अलबत हक़ीक़ आहे यूसुफ में ऐं उनजे भाइरनि में आयात लिसाइलीन तुंहिंजे हक़ में सुवाल कंदड़ लाइ वाक़ियात दरियाफ़्त करण वारा शख़्स इन नतीजे ते पहुची सघनि था त हज़ूर अनवर सलाह जे लाइ यूसुफ ऐं हुनजे बिरादर में साॻो नमूनो आहे केतिरियूं निशानियूं अहिड़ियूं थींदियूं आहिनि जेके उन्हनि सां तालुक थियनि जो माण्हू इहो सूरत पढ़े त नक्शो रसूल जो हिकिड़े माण्हू जी में करे कोई इहो आहे बादल उपूज या कबलल उपूज जो मसइलो उहो त वरी साहिब वाके जो पाण सम्झे जंहिं ते क़ुर नाज़िल थियो आहे इहा ऐं इहा वॾी विशारत आहे हक़ीक़त में वॾो इंतिशाफ़ आहे क़बल वक़्तु इंतिशाफ़ जंहिंमें उरूज ज़वाल पंहिंजो उरूज क़ौमुनि जो उरूज क़ौमुनि जो ज़वाल बिरादर जा वाकियात इहे सभु हज़रत सां ॿाहिरनि घरां कढी अज़रा हसद क़तल करण जला वतन करण जो इरादो कयो उनजी हिकारत ऐं बेड़ी में कसर न कयूं इहा न त इस्तफ़ा जेको दकी कोन हज़ूर अहमद जे लाइ तव्हां थोरो नज़र करियो छा तकलीफ़ जे तरफ़ां आख़िर पोइ हली नाद में पिछे थी आया पाण हुननि खे जॾहिं गुरू जे इक़्तदार ते पहुता त पोइ मयार छॾे कमाल असली नथी चइबो आहे इंतकामी जज़्बात ख़तमु नबी करम सम्झो इंतकामी जज़्बात ख़तमु इंतकामी जज़्बात कोन पंहिंजा तारीफ़ आयो जे हज़रत उहो तारीख़ ॾींहुं आयो जंहिंमें ॿाहिरि ऐं पाणीअ जा मुसाज थिया हिनखे त फेटो करे आया खूह में इहो जेको हिन नीलो हलायो त बगड़ बगड़ खाई वियो ईंदो इहो तरीक़ो हुननि जे चयो तॾहिं वञो खूह आहे हिकिड़ो काफ़िले वारनि खे सुझंदा आहिनि खूह मंदर में पोइ खूह वटि वियो दिलो लड़कायईं हज़रत यूसलाम नंढड़ो ॿार खूहनि में जारियूं थींदियूं जो टोबो खूह खोटे बैल भरे जेको थींदो आहे अंदरि या पाण मिटीअ जो पोइ मथे चढ़ी अचनि जारी में चढ़ी वेही रहंदा कीअं थींदो जेसि ताईं वरी ॿीहर ॿियो अचे इहो तरीक़ो हुयो अहिड़ियूं जारियूं भरियूं थींदियूं वियूं आहिनि उन जारी में थी वेही रहियो में छिके करे त नंढड़ो हो तई पंज छह साल जो छिके अहिड़ो ॿारु जेको सारी दुनिया जो शत्रो सम्झ न लहो कहिड़ो न वॾो हादसो थियो हूंदो शरीफ़ जो कमु हूंदो आहे त शिकायत न करे हितां वञण शुरूआत थी सफ़र जी मिस्र में वञी पहुता महबूब आहे थी पियो अभी कोन में ॿियूं शिदतूं बि केतिरियूं यहूदत ते आयूं उन्हनि मञा हीअ बि शिदत अञा कान थी तंहिं करे तोब जेका आहे न त इहा ई तोबर चयो वॾो हुयो तखसोदा नालो था वठनि कायलुनि में इहो जेको तनवीन आहे ताज़ी आहे माना वॾड़ो उनजार हो अलूफ़ जो बि मक़सदु आहे जुदा करिणो त खूह में हली कंहिं गुमनाम में उछलियोसि पोइ को काफ़िले वारा ईंदा आहिनि हलिया वेंदुसि पाणी वाणी कढणु ईंदा आहिनि कोन थो जेकर कुझु करिणो आहे त पोइ कतल करिणो ख़राबु आहे बसि हिनखे गुम करिणो आहे माना जी त का माना कान्हे मुमकिन आहे त मुसाफ़िर अचनि लंघनि ऐं इन ते पोइ जान बि छुटी पवंदी हर भरू खून मुंहिंजो पंहिंजे भाउ सां इहा ॻाल्हि ख़राबु इहो वॾो गुनाह ईअं न कयो बसि तफ़रीक़ ॿ घर हिकु दिल सॼा आया आहिनि तंहिं करे हिते इदगाम थियो आहे हरकत केरु आहे हाणे इहा नफ़ी इदगाम करण वक़्तु पहिरियों मूं साकिन थी पियो थी पियो लाता अमन अलाह तामन इहो आहे न सुकून जे करे नही आहे न थियूं न हाणे छा आहे माना न बेखतर थी वियो हे अबा तोखे छा थियो आहे न बेखतर थी वियो सभु व्यूसपति असांखां व्यूस्पति तूं बेखतर न थी इहो त मक़सदु जे ख़िलाफ़ु आहे हुननि त चयो त बेखतर छो नथो थिए ख़तरो लाहे छॾे उहो नफ़ीअ में हुयो माना अमुन अमुन में जेको खलल आहे तुंहिंजे ख़्याल में उनजी नफ़ी कर ग़लति कोन्हे हे थिए पियो नफ़ी नफ़ी में फिरी थी पई नई तंहिं करे पोइ इन जे पढ़ण जा तरीक़ा आया आहिनि ॿ हिकिड़ो फ़कु दुगाम जो पर उन में रोम कबो रोम हिकिड़ो कानून आहे माना आहे लफ़्ज़ जो इरादो करणु हरकत न पर इरादो हरकत हरकत त चइबो आहे ॿिनि हिकु ज़बर हिकु ज़ेर हिकु पेश खे छिक जे त उहो लज पैदा थिए खे पेश त नू ज़बर त नी कढी छॾियो इन जो टियों हिसो सौ ॿ सां कढो छो त हरकत ॾियणी कान्हे ॾियणी कान्हे पर जे हरकत जो इरादो कबो बूह ॾिबी त ॼण कोन थींदो ऐं बूह ॾियण सां गमाज़ी आहे <clears throat> मतिलबु इहो आहे त पोइ सूरत हरकत जी पैदा थिए ॼण बुह अची वई आवाज़ रोमे पढ़जे हरकत खे पहिरें जी सूरत सूरत हुजे पर जेतिरो हूंदो आहे मुशद्दत में गुनो अञा वधाएसि छो त गुनो वधाईंदो आहे जुदा हिकिड़ो आवाज़ु आहे जेको न कम जो निकिरे ऐं पोइ अचे मां सिधो अचे थो गुन जो सबबु आहे निकितो बि उतां ॿ मुश्दत अखर जो हूंदा त ईअं पर जे गुन अखर हूंदो त नूक न कंदो ताईं फिरे न ताईं तूल थो पकिड़े तंहिं करे गुने खे मक़ाम ॾिनो वियो आहे त मुशत खां वधीक न मंज़िल वधी थी वञे जेका ट्रेग आहे चपनि खे पेश जी शकिल करे खोले वञे हेॾो चपो आवाज़ जेको उथी पेश बराबरि हा ना जहिड़ी तरह पोइ पढ़े बाक़ी आम तरह लाइ त मना पहण सां कारियुनि जो मज़हब छा कारियुनि में छा साहिब जन फर्मनि था किरत जेका आहे जंहिंजी अदायगी आहे हुनजो तालुक लिसान सां आहे अजम अहल न आहे तंहिं करे उन्हनि खे सिखणु सम्झणु इहो ज़रूरी आहे क़ुर पाक जो असुलु मक़सदु आहे चैलेंज पातो बि सूरत में उहा जेकर अरबीअ ज़ुबान में बंदि कजे त पोइ किरात फ़र्क़ु आहे बुनियाद जिन माण्हुनि एॾे नज़र कई आहे तंहिं किरात किरा तजवीज़ कराइणो आहे पर जिन क़ुर पाक जी चैलेंज आम कई आहे सारी दुनिया जे लाइ छो त क़ुर जी तबियत बैन लाइ आहे तंहिं करे सभिनी क़ौमुनि खे चइजे थो फातू बि सूरत में माना दावत प्रोग्राम पंहिंजे ज़ुबाननि में पेश करियो पर क़ुर सां मुक़ाबिलो करे ॾेखारियो जे हुन सां बराबरि थी वञे त पोइ ठीकु आहे ऐं जे न थिए ओड़ी बि न थिए या अञा घटि थी पए वधीक थी पए त पोइ तव्हांजी ॻाल्हि जे घटि थी पए त पोइ कुझु न रहियो तव्हांजो ऐं उहो पंहिंजी ज़ुबान में सिंधी आहे त सिंधी में प्रोग्राम ॿुधाए क़ुर शरीफ़ जे मज़मून जे या अंग्रेज़ आहे त अंग्रेज़ी में उर्दू आहे मां त उर्दू में ॿुधाए क़ुर शरीफ़ जे मुक़ाबले में अहिड़ो प्रोग्राम पेश करे जो बराबरि उहा ॻाल्हि ॾेखारे जेका क़ुर पाक में आहे ऐं चैलेंज इहा आहे जॾहिं इहा आहे त जॾहिं पंहिंजनि ॿोलियुनि में क़ुर सां मुक़ाबिलो करणु जाइज़ आहे त पंहिंजनि ॿोलियुनि वारा क़ुर खे पंहिंजे ज़ुबान में भली पढ़नि उहो उचार सही न हुजनि त बि परवाह न आहे शाह साहिब जी नज़र इन तरह करे मुसफ़ा जे अंदरि तहक़ीक़ करे लिखियो अथई जॾहिं मुक़ाबिलो जाइज़ आहे त पोइ किरात बि जाइज़ आहे मुक़ाबिलो हुजे हा वाजिबु त किरात बि वाजिबु आहे अरबीअ में ख़ासि आहे मगदो मोहम्मद हाशिम चए थो वाजिबु आहे मक़दूम मोहम्मद हाशम खां घणो आहे शाह साहिब आहे मुश्तिर आहे हे मुकलद आहे बुज़ुर्ग आहे वॾो माण्हू आहे हिन में शक कोन्हे तालीमी सिलसिले जे लिहाज़ खां महदूम मोहम्मद जो उस्ताद आहे महदूम मुहीन मशहूरु ठारो कटे जो आई मखदूम ठारो छा साबित आहे मखदूम ठारो दिल्ली में आहे पर मरदूम ठारे ऐं मर्दुम मोहम्मद हर शाह सां जॾहिं दलील आंदो आहे मुसफ़ा में हिकिड़ो शख़्स आयो क़ुर पढ़ण बीठो निमाज़ में अकरम सलाह जे साम्हूं अरब हो थोरी घणी गुज़री वरी ॿियो हिकिड़ो अजमी माण्हू आयो जेको को नओं मुस्लिम हो उन हिते क़ुर शरीफ़ पढ़ियो किरात ज़हरी जो मौक़ो हो पाण पढ़ी वेठा पोइ अचे कंहिं पढ़ी जमात उन वरी पंहिंजी ॿोलीअ सां पढ़ियो उहो आवाज़ उहो लॻो लोला त न हुजे अल अलक़ुरान वाहिदनत शानूतिफ़ आहिनि न ॿिन्ही जी निमाज़ क़बूल कई ऐं अलसनत शता खे मक़ाम ॾिनऊं हिन जी निमाज़ बि थी हिन जी छा इन ते मज़ाक कयो मां जेका ॻाल्हि ॿुधाई त क़ुर बेन अलॻि चैलेंज आहे इहो मुंहिंजो फ़िक्रु आहे छा असांजो फ़िक्र न आहे जेका मां पहिरीं ॻाल्हि कई हा त जे क़ुर सां मुक़ाबिलो आहे अरबीअ में त किरात फ़र्क़ु आहे कारी जेको वरी हुज़ू साईं जे ज़माने में कारी आहे उहो कुराब माना आलम जो पियो उहो कारी हाणे न आहे हाणे मुजविद खे कारी कुटो आहे ऐं जेके क़ुर अॻियां अॻियां आलम आहे जिन कुरा जे वफ़ात करे थी ख़तरो पैदा थियो त मथां हलिया वञनि त पोइ पोइ क़ुर शरीफ़ जे मथां तवातुर ते नुक़सानु अचे त पोइ सिद्दीक अकबर खे अचे चयूं त साईं तव्हां जमो करायो क़ुर जी उमिरि फारूक क़ुर चयो उहो कुरा जी इस्तलाह ॿी आहे हीअ कुरा जी असांजी इस्तलाह ॿी आहे मां हिननि कार्य हिननि आलमनि जे मुताबिक़ चयो आहे अर्स बि माना कंदनि सुभाणे हिनखे छॾ त यर था असां सां ख़ूब खाए बि जला रांदियूं बि खेॾे वेंदासीं ॿाहिरि घुमण इन लहूल हाफ़िज़न असां हिफ़ाज़त कंदासीं ॾाढी हुनजी कम थींदा ॿाहिरि अजायो वेठो आहे ॿार हिकु घर में घुमाए गदाए पंहिंजो ॾाढा चकर ॾियारे अचूं ॻाल्हि इन ले मूंखे गम में थी विझे हीअ ॻाल्हि बि तव्हांजो नियाणो उन खे मां डिॼा बि थो मथां खाई ज़मीन हुई बगड़नि जी ख़तरो हो ॾाढो पंहिंजे जंहिं महिल न कल हुजे जेकॾहिं बगड़ खाधुसि त पोइ चइबो असांजो हाल हाली कोन पाब उसत जमातबत चइबो आहे कुवत वारे जमात थी जथो ख़ासो ताईं थियो पोइ सलाम थियूं चङो भला तव्हां नथा मुड़ो त पोइ वठी वञो माशाला बाबा ख़्यालु ॻाल्हि कजो पोइ इहो थियो तए इहा ॻाल्हि ई कान्हे भला मां ज़हबू बि सम्झ में आयो त इहो थियो पोइ जॾहिं वठी विया हुनखे जंगल में खूह गुमनाम जो कोन थियो असां वेही कयोसीं इन्हीअ ॾे लखु नबिया असां इशारो कयोसीं उनखे माना जंहिं वक़्त में जो हिन खे पुछ त असां यूस यूसलाम खे असां ॿुधायोसीं त तूं ज़रूरु इन ॻाल्हि जी हुननि खे ख़बर कंदे वम लाइ शरून उहे शूर नथा कनि उहे पतो नथा कनि इहा हू जो ज़मीर कंहिंजे वराइजे जे सुवाल आहे इहो में कुझु ॻाल्हि ॿुधायूं आहिनि असां वही कयोसीं त तूं कंहिं ॾींहुं खे यादि ॾियारींदे जेका अॼु हू कनि था शहूर याकूबल ॾे असां हिकिड़ो इशारो कयोसीं त इन बारे में तूं हिकिड़े ॾींहुं पंहिंजनि छोकिरनि सां ॻाल्हाईंदे उहो अबा शाम जो मोटी आया पंहिंजे पीउ वटि दाऊं कंदा आहिनि रोअंदा रड़ियूं कंदा ज्ञान जीअं करे थियो आहे